kashi na biyu wanda Ruqayya Ahmad mai dalan jama'a da ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda muryar ta sa aka fito da kayan gogo gaba daya ta aika baba awwal ya zo saboda ta san shi ke da iko akan kayan gogo shi da kansa yake ta ɗauki duk abin da take so amma tace ita ba ta son komai shi ma ce to kayan mata ne zai da su anan dai yace to a bada na bayarwa ta ba sadakar da sauran haka kuwa aka yi ta kyautar da wasu wasu ko ta sadaukar bata bar komai a ɗakin ba sai gadajen gwaggo da katifu tace ko wata rana za a yi baki sai a kai su wajen nan ma adda sai da kai ta surutai wai Maryam ta cika iya yi ita dai bata saurare ta ba haka nan ta ja kofar ta rufe tana hawaye dan yalwa ma a ranar ta koma garin su Maryam ta yi mata alkhairi sosai ta ce ta dinga zagayowa suna gaisawa dan Allah ita ma har ta kukanta mutuwar goggo ta shiga jikin Maryam ba kaɗan ba gaba ɗaya ta ƙare gashi walwalarta ta ƙi ta dawo kamar da Abinda duk ya ishi bas kullum cikin rarrashi yake a haka dai har suka gama makaranta katon su guda da gamawa ya kwashe ta suka bar ƙasar ko kusuna ba su ɗauka ba saboda wai yana son ya ga ta huta sosai ta sakiranta satin su uku a babban ƙasar Jordan sannan suka wuce Egypt wajen su Hassan nan ma satin su biyu suka biyo ta Dubai suka yi kwana uku sannan suka dawo Najeriya a gaskiya Maryam ba karamin jin daɗin wannan tafiya ta yi ba ta yi kokari kwarai ta ta kiranta sun huta sosai Abbas ya nuna mata ƙaunar da ta tsaya mata aranta ya kashe mata kuɗi wajen saye sayen duk abin da ta nuna sha'awarsa a kansa ya saya mata da jikinta ta sai kyau sosai komai nata abin sha'awa ne gaskiya ita kan sai dai godiyar Allah dan bata san wata irin kauna mijinta yake mata ba har suka dawo Najeriya ba za ta ce ga wani abu da ya baye mata na bacin rai ba ko da gangan ne ko da a kuskure bayan dawowar da wata biyu aka shiga bikin su bara'atu Aisha da Maimuna maryantin da take bata taba ganin biki irin wannan ba Mali Saratu ta dauke shi ita da kuburan Habib har sai na sayayya an yi hidima har sai da Maryam ta dinga ganin abin ya zama almubassaranci Hassan da Hussein da duk sauran 'yan uwansu da matayensu da ke waje babu wanda bai halarci wannan biki ba dan Maryam ta ji suna cewa rabu daban da ai biki irin wannan tun bikin Habib da Atiku gaba ɗaya amaran cikin Kano aka kai su sai dai Aisha tana nan cikin Nasarawa CRA Bara'atu tana Na'ibawa Maimuna na Surat idan amare kam kuma kuma kun san ba sai an faɗa ba an tsara musu shi yadda ya kamata a gaskiya Abbas na fi da Maryam tamkar tsoka ɗaya amiya ko gumi ya ga tayi to kuwa sai ta ji ta tambayi dalili san baya kaunar ya ganta cikin damuwa shi yasa ita ma take iya bakin ƙoƙarinta a kansa ta ƙara kwantar da hankalinta tunda bata nemi komai ta rasa a rayuwarta ba haihuwa kam shiru gashi yanzu Husna har tana neman haura shekara hudu suna kokarin fara tafiya bautar kasa yana ta faman yi mata cuku-cuku yana san a barta a Kano dan ba zai iya barin ta tafi wani gari ba yasa a kuwa aka barta a Kano aka kai ta makarantar 'yan mata ta Dala wato TGC Dala musamman ya ake direban da zai dinga kai ta a kullum tana jin daɗin aikinta sosai a koda yaushe Maryam idan ta kalli rayuwar ta ƙara godewa ubangiji take yi dan kuwa ta san ba ƙaramin rufin asiri Allah ya mata ba Halima ma na da ɗanta Khalid yayi wayo sosai ita ba ta aiki tunda ta gama diploma ɗinta ba ta samu aiki ba sai dai tana ɗan sana'o'inta na gida hakan nan Hadiza ce ma take koyarwa a wata firamare a nan anguwarsu. addakam a koyaushe iyayyar Maryam na ƙara samun gindin zama a zuciyarta ita ana ta jahilcin gani take ita Maryam din ce ta zaba wa kanta rayuwar Kullum surutun ta yanzu Maryam ta yada su da gwaggwa ta rasu ba bata damu da su ba sai dai watanni bata leko su ba ko da kuwa da kuwa ba a sati uku bata zo ba har ga Allah ba komai ne yake sa ta ba ta son zuwa gidan nan ba sai idan ta zo gare take tamkar za ta ga ta. duk lokacin da ta zo gidan nan da kuka take barin sa shi yasa gaba ɗaya ba ta son zuwa duk da haka duk watan duniya za ta aika musu da abubuwan da take wa gwaggo a da abin da take musu ko ƴaƴansu ba su ita shi musu ba amma kullum a zage take a wajen adda ita bata san me za ta yi wa 'yar talakan nan ta burge ta ba cikin hukuncin Allah suka gama bautar ƙasar su lafiya Maryam babu wanda ya kai ta farin ciki domin burin ta ya cika har hawaye sai da ta dan farin ciki a ranar da suka gama rayuwa kenan bata taɓa tsammanin za ta kai ga wannan matsayin ba a ɗan tsantsanin lokaci haka zaune a a Abbas yana kasar kasar yana faman rubuta-rubuta a cikin wasu takardu. Ita kuma tana saman kujera hannunta rike da ayaba tana barewa tana bashi yana ci. Sulaiman ne ya sallama gaba ɗaya suka amsa masa. Yana shigowa hankalin shi akan shi ya fara murmushi yana faɗin. Anti Maryam kullun kullum ke ce kike sakalta ya Abbas ayabar ma sai an bare masa yake ci? tana dariya tace so Sulaiman inda hali ma ai taunawar da sai na tauna masa dan karya wahala gaba ɗaya suka sa dariya ya zauna kusa da ɗan uwansa Maryam ta miƙe tana faɗin bar kai ma a kawo maka ayabar yace a'a bar shi kawai ni dai in akwai maltina a kawo mai ta shige cikin kicin zuwa can sai ga ta fito da ɗan tire karami da ƙananan kofuna sai gwangwanin maltina guda biyu a kai ta ajiye musu tana kokarin wucewa ɗaki yake ce mata ban ga mama na Husna ba ko a cikin gida Maryam ta ce sarkin rigima tana can gidan Anti Ruqayya wai a can za ta yi musu weekend yace ai laifi na mata wai sai na kai ta Lagos wajen Anti Binta ta saka min fargima shine nace to ta je ai mata wanka ina shirin ta sai mu tafi ne ta tafi tana murna kafin ta dawo na gudu to shekaran jiya ake nema na tun na dawo ta ganni sai gashi tana tambaya na ina nake wai zan kai ta Lagos gaba ɗaya suka sa dariya Maryam tace sarkin rikici kenan ta shige daki Husna a makaranta dan yanzu tana nursery 2 saboda yarinyar akwai wayo kamar ba 'yar fari ba kullun kamanninta da abas na daɗa ƙaruwa shi kansa ya san Husna na tsananin kama da shi yana son yarinyar har bai san yadda zai yi da ƙaunarta ba duk burin shi akan ta yake duk abin da ya fafaro na Husna ne ita kanta Maryam na mamakin kaunar su idan ta kalle su a kullun sai ta ji wani irin daɗi a ranta yana kwance kan gadon shi a cikin ɗakin shi sanye yake da riga da wando na kayan barci amma ya kudin ne a cikin bargo saboda sanyin da ake zugawa ta shigo ɗakin ita ma jikinta da doguwar rigar barci sai rigar sanyin da ta ɗora a kai ta rike da kofin shayi ta aje kofin akan durowar gadon, sannan ta zauna a bakin gadon tana kallon shi ya dan leko da shi daga cikin bargon yana kallon sa sai murmushi tana faɗin kai baban Husna ba dai sanyin ne haka ya hana ka fitowa fa ya tura bargon sannan ya tashi ya zauna ya jingina da cikin bangon yana faɗin gaskiya yau kan ana sanyi baki fiyar da nake ji ba ina shayin ta ɗauko kofin ta miƙa masa ya fara sha yana faɗin ko na ɗan ci dama dama ina ganin a ƙarshen watan nan za mu tafiya ne da Habib za mu je Japan da akwai wani kamfani da muka yi wata yarjejeniya da su dole sai mun je can ɗin. Maryam ta ce Allah ya nuna mana lokacin yake amin bayan ya gama sai shayin ya ajiye kofin yana faɗin har na ji dama dama sai kai dariya gaskiya yanzu ta fara tsoron sanyi gashi kuma kullun kana hanyar kasashen sanyi yace to yaya sanyi abin ne sai hakuri idan kin da yadda nake a can na san dariya kawai saki min tace ai na san ai siya hadib ba ƙaramin fama suke yi ba to yaya za su ai dole su ne mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin mai kula da shirin salamatu da sauraron bai manta ba a cikin littafin nan ne mai suna waye ta ƙaunata? littafi na biyu wanda Ruqayya Ahmad mai dalan jama'a ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda Maryam take cewa Abbas ai da san siya ba ƙaramin fama suke yi ba to ya za shi ai dole su haka yace da ita a hankali yake fadin kin sa wata kasalar barci ta saukar yau yauke ce za ki rufe gidan tace kin yaushe kuma ai da tun da naga ka zo ka kwanta ai na san ka shigo kenan yace to shi ki kashe wutar ɗakin ki kwanta a ƙarshen watan sa'a ba suka yi tafiya zuwa Japan Ere eh, satin su biyu da tafiya ciwon Abbas ya tashi duk da dai bai kwanta sosai ba amma dai ya ga likita shi yasa ma suka yi ƙoƙari suka gama a gaggauta suka dawo Maryam tun da ta ga yanayin Abbas ta san ba lafiya da shi in ba shi da lafiya dole ne ka gane shi ya sa gaba ɗaya ta damu haka ma sauran 'yan uwansa duk a damu suke kamar jira ciwon yake su dawo shi shikenan kuwa ya tashi sosai dole suka ɗauke shi zuwa asibiti ne rabban da ciwon nan ya tashi har a kwantar da shi asibiti gaskiya an dade tun kafin a haifi kusula sai dai ya tashi haka nan a daddafa har ya ji sauki da haka shi yasa wannan karar da abin ya kai har da asibiti yasa suka tsorata da yawa Maryam kan ba a cewa komai Yaron da kan ta gagara matsawa idan ka ga ta tashi a kusa da shi sai dai ko alwala ko sallah za ta yi. Wannan karan ita ce ce jinyar kayanta. Har Isa yana tsokanar ta wai ta kafa ta tsare. Shi ɗan bas ɗin ma ya fi son Maryam ɗin a wajen sa domin tana saka shi yana ɗan daurewa sosai yana yin waɗansu abubuwan a cikin hikima. ganin ciwon na daɗa yin gaba yasa ɗan uwanshi suka ce ya kamata a fita da shi dan akwai wani asibiti a Ingila da wani abokin Hussein yake aiki yace ya kamata ai ƙoƙari a kai shi tunda su sun kwarance kan abin da ya shafi ƙwaƙwalwa. duk 'yan uwansa sun yadda a hakan za a kai shi suna zaune a cikin ɗakin da aka kwantar da Abbas ɗin Atiku da Habib da Suleiman suna tsaye Mali Saratu na zaune a kan kujera sai Maryam da ke zaune a bakin gadon da Abbas ɗin yake kwance daidai kafafuwan shi. Shi kan Abbas a kwance kawai yake shi kaɗai ya san me yake ji a tare da shi. Mali Saratu ta ce ni kuwa ban san me yasa Hajiya babba ba ta son a kai Abbas Ingila ba. Wai ita ta fi son a bar shi anan? nan. Sulaiman ya ce to ai ya kamata a jarraba can din ma a gani tun da ba a taɓa zuwa ba. Maryam da ke gefe tana sauraron su a hankali take faɗin nema ba ni da za a bi shawara ta da an bar shi a nan ɗin. Ai sauƙi ya a wajen Allah yake. Kuma naji ana cewa can din akwai tsada da yawa. Kafin ma Saratu ta yi magana a ciki ne ya ya fara magana yana kallon Maryam da fushi. Da fushi yana faɗin. Ke har kin isa mu zanta mai shawara akan ɗan uwan miki ke za sa baki? kin fi mu san shi ne ya kamata ki iya bakin ki ba ma san karambani da shishigi ne Habib ya sauran kasu shi da faɗin haba a ciku. me yasa kake haka menene ne tunta dan ta faɗi ra'ayinta ai ita ma tana cikin iyalansa kuma mijinta ne tana da right ta ba da shawara akan condition ɗin da yake ciki ma da sharatu ma cikin ɓaci bai take faɗi ni ban san irin ka ba a tiku Menene ne laifinta a nan Sulaiman dai bai yi magana ba Abbas duk da yana cikin halin ciwo shi ma bai ji daɗin maganar da a Atiku ya faɗa ba gaba ɗaya idan shi na kan Maryam wadda ta sunkuyar da kanta ƙasa cikin damuwa kwata kwata bata taɓa tsammanin wannan 'yar maganar da ta yi za ta zama ɓata rai ba Dukki kai ta abotanta a wajen ranta ya mugun ɓaci har ƙwalla ta tanci tana neman ta taru mata wai ita ne ta yi wa atikun nan ne shi da matarsa kullum ba ta da wani abin zagi a gidan nan da kushewa sai maryam gaisuwar arziki idan bata so ba ba amsa mata take ba kuma ta rasa ne ta mata da suna gaisawa da atikun a mutunce amma yanzu ko haɗuwa suka yi wani ɓatarai yake yi yadda ke ya ɗauke kanshi idan ta gaida shi ma yana tafiya yake amsawa idan kuwa a cikin gida ne a ɗakin hajiya kau da kansa yake yi to ita dai bai dame ta ba tunda sai shi sati biyu suna gida ɗaya amma ba su haɗu ba tunda kowa yana sashen sa kuma sai ta ga dama sannan ta shiga na wani har ga Allah bata san ta yi mishi komai ba yana kuma ko matar shi ce ta faɗa masa wani abu a kanta wato zato zubi ko da ya zama gaskiya sai an dafa ta sai saurin dango kanta ma bisharat ce ta ce ki hakuri maryam kin san kanin naku akwai saurin zuciya sai hakuri tsaki suka ji yayi sannan ya bude dakin ya fikewar warsa. Hajjaji cika kansa kawai yayi gaba ɗaya su suka dinga bawa Maryam ɗin haƙuri ganin yadda suka damu ne yasa ita ma san zaturanta tace babu komai ya wuce bayan sanar isha'i ne a lokacin duk sun tafi sai ita Maryam ɗin da Abbas ta ɗaga shi da ƙarya ya zauna ya tinkila da bayansa ya sallan magariba da isha'i idan shi gaba ɗaya yana kanta duk inda ta juya ita yake kallo ta taso sam daga kan abin sallarsa ta dawo kusa da shi ta zauna wata kila ko wani abu yake so tunda maganar tashi ba ta fita sosai ta ce mishi ko kana buƙatar wani abu ne baban kusna a hankali ya girgiza kansa sannan ya fara magana kana kusa da shi ba ma ba za ka ji me yake faɗa ba yace Maryam ki hakuri da abin da Atiku yayi ɗazu ban ji daɗi ba Maryam ta saurin ɗora hannuwanta akan leɓarsa tana jijjiga kanta tana kallon shi sannan ta ce dan Allah kar ka sake ta da maganan nan kaga baka da lafiya kuma ba a san a dinga yawan magana in dai ni ce tun ɗazu riga ya wuce kuma kai ma ka san halina murmushi yayi sannan ya ce mata thank you ina fariya ina alfahari da ke ita ma murmushin take tace bari in kawo maka abinci ko kaɗan ne kaji shi dai kansa kawai ya amsa ya ɗaga mata dan baya son ya ɓata mata rai amma har ga Allah ba daɗin abincin nan yake ji ba sai dai kawai ya ci dan yunwa dan kuwa ya faranta mata shirye-shiryen tafiya yakan kama a tafiyar ma sai da Atiku yayi magana dan Habib da su Hajiya, babba sun ce da Maryam za a je amma Atiku yace wai me za ta je ta yiwo duk gaba ɗayan su ba su iya kula da shi ba sai ita a gaban Maryam din ya faɗa hakan ita kuwa tana jin hakan tace dama ita ba ta niyyar zuwa ba Fatanta Allah ya ba shi lafiya ba sai ta je ba duk da Abbas yana cikin wani hali amma sai da yayi magana ya faɗa wa mani in har Maryam ba za ta je ba a to shi ma a bar shi kawai a gida ya fasa zuwa Mami ta ce ai dama ba za a saurari a tiku ba ya kwantar da hankalinsa na ita fa a tafi a wannan karan Maryam har ban daki ta shiga tai kuka saboda har ga Allah ba ta san me yi wa mutumin nan ba Dangane gani take shi gani ma yake kamar ita ce ta tsora wa dan uwan nasa ciwon suka zo tafiyar dagewa tai ita babu inda za ta ci dan ta san idan ta bi su ma a tiku ne zai ta tusa mata magana tunda da shi za a yi tafiyar dan haka gara ta haƙura. sai da Safiya babba suka sa baki Hafiyar mu ce jinya miji ai sai matarsa duk kusancin ku da shi ai ba ku kai ta ba tunda akwai wani sirri a tsakaninsu wanda ku babu a tsakaninku dan haka ta fi kowa cancantar ta haka dai babu yadda ta iya suka tilasta mata ta haɗa kayansu da ta san za su yi amfani da su ta shirya komai dama husna komai nata a cikin gida yake ko ta babu a ɗakinta. haka nan dai gaba ɗaya suka ɗunguma da Habib da Atiku da Sulaiman sai ita Maryam ɗin da Abbas Suma Saratu sun ce daga baya za su ita da su hajiya. dan dama na Alhaji Ahmad shi da Alhaji Idris sun yi gaba da su shirya komai na zuwan nasa asibiti Maryam ta shiga damuwa matuƙa dan ganin yadda yadda yanayin ciwon afas yake idan abin ya tashi abin babu daɗin shi. dan kwata-kwata baya sanin wanda yake tare da shi sannan likitoci sun tabbatar musu yana fama da ciwon kansa wato daji kuma a cikin kwakwalwarsa ranar da Maryam ta fara jin wannan maganar sai da ta kusa somewa don tsorata sai kuka har ta shiga ukunta da kuma likitocin sun ba shi tabbacin idan suka yi masa aiki zai miƙe da izinin Allah to amma ita bata saki ranta ba ko da yaushe ka ganta da alkur'ani mai girma a hannunta tana karantawa littattafan addu'o'i kuwa ba babu iyaka idan ta tsaya a kansa ko ta kama kansa tana masa addu'a sai ka tausaya musu daga shi har ita ko ruwa sai sha ko abinci sai ci sai Maryam ta yi addu'a a ciki duk da dama ba wani abu yake ci ba idan ka ɗauke ruwan shayi gaba ɗaya tara ne ta yi tsayi sai dai haske da ta ƙara shi ma dan yanayin ƙasar ne Mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau. A shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin mai kula da shirin salamat da faratu. littafin nan ne mai suna waye ta kaunata littafi na biyu wanda Ruqayya Ahmad mai dalan jama'a da ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda ake cewa Maryam gaba ɗaya ta rame ta yi tsayi sai dai haske da ta tsara. shi ma dan yanayin ƙasar ne Maryam bata taba ganin 'yan uwa masu son su irin waɗannan ba. Tana mamaki irin yadda gaba ɗaya su suka bar abin da suke suka zo suka zauna suke jinyar mutum guda. Sannan suna tsaye a kansa ko tari yi hankalin suna kan shi. Ba su taɓa gajiyawa ba. Ko a tiku da ba shiga harkarsa take ba tana ganin ƙoƙarinsa domin kullum su ma sai ta yi musu addu'a. Allah ya saka musu da alkhairi ya ba su masu yi musu dan ita in ban da gaisuwa babu abin da ke shiga tsakanin su da shi ko kallon inda yake ba ta yi iyakaci da safa idan sai shigo ta gaishe su dan suna zaune ne a gidan abokin yayi Ahmed su shi Habib suna yar kunya da shi shi ko sarkin fada kamar yadda ta saka masa wato a teku sai dai harara tunda babu mai shiga harkar wani Hajiya babba da hajiyar mu da Mami Saratu da antin Kaya da Yahuza suka je da Abdul Hakim ita kan Maryam mamakin su take yi dan yadda suka maida Ingila kamar Abuja ko Lagos wai a hakan ma da yawa ba su samu biza ba duk da za su so amma daga baya ban da waya da kullum suke yi Hajiya babba tun da suka so ta ga halin da Abbas yake ciki gaba ɗaya sai ta shiga damuwa. Hankalinta ya tashi sosai. Kuka ta dinga yi har tiku na cewa shi ya sa ban so aka zo da ita ba. Duk a can gidan abokin ya Ahmed aka sauke su. tunda gidan yana da girma sosai Hassan da Hussein da matansu su ma sun zo bayan zuwansu da sati biyu ne an ta da Mu'azzam suka taho da Husna dan dama ba a yi musu hutu ne shi yasa ba a zo da ita ba asibitin nan a cike yake da ƴan uwan Abbas tamkar a Najeriya ciki kamfiya yau dan Abbas bai san su Hajiya babba sun zo ba yana cikin wani hali amma cikin ikon Allah lokaci guda sauki ya fara samuwa har yana gane ɗan uwan shi duk da dai ba magana yake yi sosai ba amma yana amsa gaisuwa murna a wajen waɗannan ƴan uwa tamkar za su zuba ruwa a ƙasa su sha Maryam kan ta kowa farin ciki don ita ta san yadda take ji akan ciwon nan na mijinta. cikin hukuncin Allah har likitoci suka fara dora shi akan irin keken guragun nan dan ba zai iya tafiya da kansa ba akan dan zazzaga da shi dan ya dinga jin dadi a jikinsa ko suna kamta makale mishi idan su haje suna tura shi da ita ake yawon ta dinga tambayar shi kenan me ya samu dadi na ciwo ne a kafarsa baya iya tafiya haka dai zake ta surutanta sai Maryam ta kore ta wani lokacin Abbas kullum idanun shi yana kan Maryam ta san yana da abin da yake son ya faɗa mata amma yanayin ciwon shi baya barin shi magana sosai tana tausaya masa matuƙa musamman ganin yadda shi gaba ɗaya ya kaɗe ya zube sai da gashin kansa ya zama kar an yi masa aski kwalkwal ya rane ya kare komai da ƙar yake yi addu'a kam yana shanta a wajen Maryam da ƴan uwansa kullum addu'ar Hajiya babba ita ce Allah ya baka lafiya a bas wannan ciwo idan na tashi ne ubangiji ya tashi ka ka idan kuma ba na tashi bane Allah ya gajarta maka wahala idan tana magana ko tana addu'a kan ciwon abas sai ka zubar masa da hawaye Maryam tana tausayin kanta amma tana tausaya wa Hajiya babba matuƙa ko dan irin ƙaunar da take masa. Abbas cikin shi ya yi dama dama. Dan haka su Hajiya gaba ɗaya suka koma Najeriya. Ga Husra sun koma makaranta. Atiku da Habib ma sun koma gida don duba iyalansu. Sai Sulaiman da Mu'azzam da Yahusu aka bari. Hassan da Hussein ma sun koma Egypt Maryam ta sake sake damtse wajen addu'o'i kullum baccin ta da gacce ne sautari da ƙar Suleiman yake rarrashin ta je gida ta ɗan kuta ko ta samu bacci kar ita ma ta jawo kanta wata larurar Jazzanar kuwa da ta yadda ta kwana a gida to baccin ta rabi da rabi ne dangane take kamar wani abu zai samu a shi yasa ta gwammace tana tare da shi bayan tafiyar ta hajiya da kwana biyar ciwon abas ya sake dawowa ta gab har ya fi na da dan dama suna cewa a ƙarshen wata suke son su masa aiki Maryam hankalinta ya ƙara tashi kullum a cikin kuka take Suleiman da su mu'azzantun suna ba ta haƙuri har suna su ma abin ya fi ƙarfin su dan abas kan sai dai addu'a Maryam kan tuna rayuwa takan tuna rayuwarta a baya ta taso babu uwa babu uba bata san su ba sai kakarta wanda ita ta sani mata katanga tsari na rayuwa a lokaci guda kuma sai ta rasa ta yau ga shi mijin nata ma mai santa da tarerayarta wanda ya nuna mata so da kaunar da ba za ta kwatanci ba a wajenta to ga shi nan rai a hannun Allah sai yadda Allah ya yi da ita idan ta rasa Abbas a rayuwarta yaya za ta yi ai bata san lokacin da ta fashe da kuka ba iya karfin ta su Sulaiman din kasa rarrashin ta sakai haka nan sai kuka har ta hakura dan yanzu ta kai har likitoci sun dauke shi daga nan ɗakin sun kai shi wani ɗaki wanda ba a barin kowa ya shiga inda yake har ita Maryam din Allahu akbar rayuwa kenan lallai Maryam tana ganin abu kala kala a cikin rayuwarta shin wace me ke shirin faruwa da ita ne kuma a gaba wannan amsa sai dai idan mun hada a littafi na uku mai sauraro a nan littafi na biyu ya kawo ƙarshe amma saboda jin yadda abin sai faru ga littafi na uku juna da izinin Allah a zan ci gaba littafi na ukun ya fara da cewa Maryam kan ɗauki tsawon awa guda ko fiye a tsaye tana kallon Abbas tana kuma tunanin rayuwa lallai ɗan adam ba a bakin komai bane duk wani ka da dukiyarka da wata ɗaukaka da Allah ya maka idan ya tashi jarraba ka sai ga waɗannan abubuwa ba komai bane yau dubi a bas, da arziki irin nasu ga 'yan uwa da iyaye kamar tsaki? ga tsananin kula da ƙaunar juna da a ce za su iya wani abu ta san da sun zare wa abas shi nan to amma ina ba za su iya ba Allah dai ya ɗora masa shi kuma shi suke roƙa ya yaye masa idan yana da rabon shan ruwa a gaba sai ya sha wannan kawai ya ishe mu tashin hankali mu ɗan adam da za mu yi zurfin tunani rayuwa kwata-kwata ba ta da tabbas shi kansa sulaiman ɗin a firgice yake balle sauran dan ya ci su Yahuza shiga damuwa kana ganin idansa yayi zuru-zuru tsabar damuwa da tashin hankali yanzu ta kai ta kawo ma babu mai iya rarrashin wani a cikin su Maryam kuwa sai ta wuni sun gurbata magana ya kai sau uku ba a wuni. Tanci take komai ya fita a cikin zuciyarta. Kullum bakinta yana ɗauke da addu'o'i kala-kala. Mu'absan shine mai dauriyarsu sosai. Dan kuwa likitocin sun fi jiran shi idan wani abu ya taso saboda ganin dauriyar shi fiye da sauran. Dan Maryam kan ba a mata ita ranar litinin da ranar misalin karfe ɗaya da rabi agogon can abbas ya rasu gaba ɗayansu ba su sani ba tunda babari ake shiga inda yake ba sai da likitocin suka zare komai na na'urorinsu bayan sun gama gwaje-gwajensu sun tabbatar lallai babu wani sauran numfashi a tare da shi sannan suka canza masa ɗaki ita kam dama a ranar Maryam kansa kamar sai take gida biyu dan ciwo ga tsananin faduwar gaba da take fama da ita ta gagara saka ko ruwa ne a bakinta sannan komai ta gagara yi dan komai ta taba sai ta ta hannunta yana rawa ta gagara yi hakanan ta hakura da yin komai ta koma ta zauna a waje daya bayan ta idan da sallar azhar dama da kyar sallar tsabar ciwon kai da faduwar gaba kawai ganin yahuza tai mu'azzam yana rarrike shi shi kuma Sulaiman ya fito daga cikin asibitin dan dama a wata haraba a asibitin ta gefe can idan ka dai shigo wani sabo anan take yin sallar gani tai shi ma ya kifa kansa a jikin window daga gani kuka yake gabanta ya ci gaba da faduwa dan das tamkar zuciyarsa za ta fito waje numfashinta yana neman daukewa tsabar wata irin fargaba da ta jiran mata mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba